Zato što ga je naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga i poslao da nam pojasni, da nam naredi, da nam zabrani te naredbe i zabrane prenese od Allaha subhanahu wa ta'ala da u svome životu praktično nam pokaže kako činiti ono što je Allah naredio i čega se sve ostaviti, odnosno šta je to sve Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i poslao ga je Allah subhanahu wa ta'ala da se slijedi u svemu tome. On je Allahov poslanik. Odnosno, zašto spominjemo sve ovo? Zbog toga što vjernik i vjernica svoju vjeru moraju temeljiti na Kur'anu i sunnetu. Kao što kažemo, ešhedu en la ilaha illallah isto tako kažemo wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kao što kažemo svjedočimo da nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha isto tako kažemo i svjedočimo da je Muhammed Allahov poslanik kao što svoju vjeru crpimo iz Kur'ana temeljimo je na Kur'anu Allahovom govoru Isto tako svoju vjeru moramo temeljiti i na sunnetu, riječima i dijelima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Stoga, pored serijala Tumačenje Kur'ana imamo i ovaj serijal iz riznica Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasallam gdje se družimo s njegovim hadisima, odnosno njegovim govorom, riječima, savjetima, preporukama, smjernicama. Za večeras imamo također jedan poseban hadis. I oni koji su nas pratili do sada mogli su primijetiti da u svakoj emisiji od prilike spominju se sveobuhvatni hadisi. Hadisi od posebne važnosti. Hadisi oko kojih kruži i na kojima se temelji naša lijepa vjera din islam. Za večeras imamo sličan hadis. Prenosi ga plemeniti ashab Ebu Thaleb al hušeni radijallahu ta'ala anhu u kojem kaže da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao inna Allahe ta'ala farada faraida fela tudajjuha doista je Allah propisao farzove pa nemojte ih zapostavljati nemojte ih zanemarivati. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا I Allah je zacrtao granice, pa ih nemojte prekoračivati, nemojte prelaziti preko njih. وَحَرَّمَ أَشْيَا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا Pa je određene radnje učinio zabranjenim, učinio svetim, odnosno tome se ne smije približavati, to je zabranjeno, pa nemojte narušavati svetost Allahove zabrane, odnosno nemojte činiti ono što je Allah zabranio. Zatim kaže poslanik alihi salatu o samom hadisu وَسَكَتَ an أَشْيَا رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا A o nekim stvarima je Allah prešutio iz milosti prema vama. Ne iz zaborava, već iz milosti prema vama, pa nemojte tragati za njima. Ovaj hadis je, kako kažu pojedini islamski učenjaci, dobar i bilježi ga imam Darakutni i mimo imama Darakutnija također zabilježio ga imam Hakim, imam Bejheqi, imam Tabarani u mnogim svojim dijelima i mnogi drugi islamski učenjaci, Hatib el-Bagdadi i mnogi drugi. Oko ovog hadisa postoji govora da li je hadis vjerodostojan, dobar ili čak slab. Ima učenjaka koji kažu da je ovaj hadis slab, međutim ovim dijelovima hadisa svjedoče drugi hadisi, svjedoče čak i kuranski ajeti. Dakle, u ovom hadisu poslanik alihi salatu osam kaže doista je Allah propisao, stavio u obavezu svojim robovima i traži od njih to što je propisao da obavljaju. Doista je Allah propisao ferada, Doista je Allah stavio obavezu svojim robovima. Šta? Šta je Allah dželovala stavio obavezu svojim robovima? Farzove. Šta su farzovi? Koje je dijelo farz? Šta je to farz? Kao što nam je poznato, farz je ono što je dužan svaki vjernik i vjernica punoljetni, umno sposobni da izvršavaju i za čije izvršavanje će biti nagrađeni, a za čije neizvršavanje, ostavljanje, nečinjenje zaslužuju da budu kažnjeni. Poput namaza, petdnevnih namaza, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio da se obavlja petdnevni namaza. To su farzovi. Poput posta mjeseca Ramazana, poput izdvajanja zekata, za onoga koji ima imetka, poput obavljanja hađa za onoga koji je u mogućnosti novčano i koji je u mogućnosti fizički, tjelesno i slično. To su farzovi. Zatim kaže poslanik alihi salatu wasalam fela tu daji uha fela tu daji uha nemojte ih zapostavljati nemojte zapostavljati te farzove to što vam je Allah strogo naredio nemojte to zapostavljati, prema njima se ležerno obhoditi i odnositi, već izvršavajte ih onako kako vam je to Allah naredio, to vam je Allah strogo naredio, pa povedite mnogo računa o tome. Brinite se najviše o tome, jer su to farzovi za koje ćete sigurno biti nagrađeni i ako ne budete ih činili, postoji velika mogućnost da budete za njih kažnjeni. Zatim kaže poslanik alaihi salatu wasalam dalje وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا I Allah je propisao granice. Međutim, ovdje u hadisu pod haddon misli se na kaznenu odredbu za određena nedjela. Loša djela, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao kaznu i Allah je taj koji propisuje. On je odredio toliku kaznu, fela ta'te duha, nemojte prela, prelaziti tu odredbu, tu granicu. Ni vi jedni koji činite ta loša dijela, te grijehe, klonite se tih loših dijela, klonite se grijeha. Nemojte činiti pa da se nad vama moraju sprovesti te kaznene odredbe. A isto i vi koji imate ovlasti, kojima je Allah dželle dao pravo u određenim situacijama, u određenim vremenima, nemojte vi propisivati nešto više od toga ili nešto manje od toga, onako kako je Allah dželle propisao. Zatim kaže وَحَرَّمَ أَشْيَا fela tantehikuha i određene stvari učinio je strogo zabranjenim. Nemojte se približavati tome, a kamo li činiti? Nemojte narušavati svetost Allahovih je zabrana. Allah je to zabranio. I nemojte da narušavate Allahove zabrane, odnosno ne činite to što je Allah dželle zabranio, ta djela. Pa kaže dalje poslanik alihi salatu wasalam وَسَكَتَ an أَشْيَا A prešutio je određene stvari. Prešutio je propis određenih stvari. Rahmeten lekum iz milosti prema vama. Nije Allah rekao to morate ili to ne smijete. To sam vam naredio. Ovo vam zabranjujem. Ne već je Allah subhanahu wa ta'ala prešutio propis, nije rekao iz milosti prema nama. Gajre nisjan, a ne iz zaborava, jer Allah وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Doista tvoj gospodar ne zaboravlja. Allah ne zaboravlja. Međutim, iz milosti prema nama određene stvari nam je ostavio nije nam te stvari naredio da ih činimo, niti nam je zabranio da ih se toga klonemo, već nam je dopustio ih. Dozvoljene su. Možemo činiti, možemo ostaviti. Kaže poslanik alihi salatu sam veoma značajnu rečenicu. Fela tebhesu anha. Nemojte zato vi istraživati o njima. Je li to naređeno ili je to zabranjeno, ili u tome korist, ili u tome je šteta, Allah vam je prepustio. Ko hoće neka čini, ko neće ne mora, ne treba podsticati, niti treba koriti, Allah subhanahu wa ta'ala je to dozvolio. Ko hoće neka čini, ko neće, neka se toga sustegne. Pa islamski učenjaci su govorili o ovome hadisu i rekli veličanstvene riječi kako je ovo jedan od posebnih hadisa Allahovog poslanika alihi salatusom koji sam na vrlo kratak način sam zasebno pojašnjava cijelu vjeru. Jer u vjeri imamo ono što nam je naređeno, ono što nam je zabranjeno i ono što nam je dopušteno. Ono što ako budemo činili radi Allaha, ako Bog da bit ćemo nagrađeni, ono što ne budemo činili, zato nećemo biti Zato nećemo biti kažnjeni. Nakon što nam je Allah propisao farzove i rekao to moramo činiti, zato ćemo ako Bog da biti nagrađeni, ako ne budemo činili te farzove, postoji mogućnost da budemo kažnjeni. Na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala nam je zabranio, strogo zabranio određene, određena dijela, određene postupke, pojave. Ako se ostavimo toga, radi Allaha, bit ćemo ako Bog da nagrađeni. A Ako budemo činili to što je Allah zabranio, postoji velika mogućnost da budemo zato kažnjeni, jer ne bi Allah dželovala to džaba zabranjivao. I mimo toga Allah subhanahu wa ta'ala nam je dopustio određene stvari, mimo toga, mimo zabranjenog jeli, i naređenog, Allah subhanahu wa ta'ala nam je učinio to dozvoljenim, ko hoće da čini, ako to čini još, bude to činio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi bio sposobniji u ibadetu i slično, onda ako Bog da, zato će biti nagrađen. Ako ne bude činio, zato neće biti obračunavan, neće, neće biti kažnjavan. Pa dakle, kažu islamski učenjaci da je ovo jedan od sveobuhvatnih hadisa, kažu, nema ni jednog hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da sam zasebno obuhvata sva i najbitnija i manje bitnija pitanja. Farzove, zabrane, naredbe, zabrane, ono što je naređeno, ono što je fard, ono što je haram i također ono, ono što je dopušteno. Također kažu Allahu poslanik alihi salatu wasalam sakupio je cijelu vjeru u četiri riječi. Farzovi, harami, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio granicu koja se ne smije prekoračivati, granica između halala i harama i propisao određene kaznene odredbe i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala nam dopustio. Kaže Ibnu Sam'ani rahimahullahu ta'ala Također, onaj koji bude postupao po ovome hadisu postiće ogromnu nagradu, postiće ogromnu nagradu i sačuvat će se kazne, jer onaj koji bude radio naređeno, ostavljao zabranjeno, zastajao kod Allaho i subhanahu wa ta'ala granica, ne raspitivao se o onome o čemu nije obaviješten, o čemu nije došao propis, taj će popraviti se. Taj će postići svoju dobrotu, taj će ispuniti prava vjere u potpunosti jer vjerski propisi ne izlaze iz okvira okvira spomenutog. Ovaj hadis nam prenosi Ebu Saleb el-Hušeni radijallahu talan, plemeniti ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koji je poznat po svome nadimku, a manje je poznati po svome imenu, Historičari i učenjaci biografija razišli su se oko njegovog imena, spominje se mnogo, mnogo mišljenja kako se zvao, jer je bio poznati po svome nadimku Ebu Thaleb el-Hušeni. Učestvovao je u Bejatu Ridvan, u prisegi, prisegi koja je data Allahu subhanahu wa ta'ala pod stablom, Ridvan, kako je poznata, jeli, s kojim Allah dželavala zadovoljan, došao je poslaniku alihi salatu wasalam u vrijeme kada se vjerovjesnik alihi salatu wasalam spremao za bitku na Hejberu i tada je prihvatio islam i s poslanikom alihi salatu islam izašao na Hejber iako je bio frišak u islamu, nov u islamu, prihvatio islam, bio u toj bici poslanik alihi salatu islamu je odredio jedan dio, dio sa Hejbera jeli kao nagradu, kao e, jeli ono što se ostvarilo, postiglo na Hajberu, jeli u toj, u toj bitci. Zatim ga je poslanik alihi salatu oslam poslao svome narodu da ga poziva u islam i kao rezultat njegovog poziva došla je ogromna skupina, velika skupina ljudi iz njegovog plemena i primila islam pred poslanikom Muhammedom alihi salatu wasalam. Prenosio je Dakle, hadise od poslanika alihi salatu osam kažu da je prenio 40 hadisa usmeno, bilježi se od njega 40 hadisa, stanovao je poslije u Šamu, nakon Medine, nakon smrti poslanika Alihi Salacom je otišao i stanovao je u Šamu i kaže se da je umro, preselio 75. godine po Hidžri, preselio na bolji svijet, kažu učenjaci e, biografije historičari da je preselio na Seždi da je preselio na seždi, da je umro na seždi, pa je njegova kćerkica usnila, ona je u drugoj sobi spavala i u snu je vidjela kako je njen, njen babo preselio. Pitao je, pitala je ostale ukućane gdje je babo, rekli su klanja, kada je otvorila njegovu sobu, zatekla ga na seždi, dozivala ga nekoliko puta, nije se odazivao niti ičim davao znak da je čuje, nakon toga ona ga je pomjerila, a on je pao na stranu, oborio se na stranu i tada su saznali svi da je preselio. Dakle, preselio na seždi. On nam prenosi ovaj veličanstveni hadis u kojem, dakle, poslanik alihi salatu wasalam pojašnjava vjerske propise, dijeli ih na tri ili četiri, četiri vrste, fardove, ono što je Allah subhanahu wa ta'la strogo naredio, harame, ono što je Allah subhanahu wa ta'la strogo zabranio, zatim ono što je, posla, što je Allah dželovala prešutio, o tome nije dao svoj sud, nije rekao naređeno, niti je rekao da je zabranjeno i također jasno podvukao crtu između zabranjenog i e, dozvoljenog i propisao određene kaznene odredbe ko pređe ono što je zabranjeno i ko ne bude činio ono što je ono što je naređeno. Iz ovoga hadisa možemo izvući brojne poruke i pouke za nas. Prije svega, Kaže poslanik alihi salatu wasalam, inna Allahe farada, faraida. Doista Allah je propisao farzove. Zatim posle kaže, vahadde, i odredio granice. Zatim kaže, vahareme, i zabranio. Allah je taj koji propisuje. Allah je taj koji zabranjuje. Allah je taj koji određuje. Niko od nas Zato naši prethodnici, dobri prethodnici, generacija ashaba tabina, koji su živjeli uz poslanika Muhammeda alihi salatu osam, ashabi, zatim oni koji su učili od njih tabini, dobro su vodili računa o svome jeziku, Oni rijetko su govorili halal haram, samo ono za što je postojao jasan dokaz, za što je Allah dželovala rekao da je to halal, govorili su halal. Da je to haram, govorili su haram, a oni od sebe, ne bi govorili halal haram. Jer Allahu subhanahu wa ta'ala pripada eksplicitno pravo da on naređuje i zabranjuje. Zato dobro vodimo računa. Mi ne smijemo ništa od sebe po pitanju vjere narediti niti zabraniti. Samo možemo dostaviti i prenijeti šta je Allah naredio, šta je Allah zabranio. Zatim, vidimo da se naša lijepa vjera dini islam sastoji iz farzova za koja ćemo biti sigurno pitani i obračunavani za te farzove i također sastoji se od strogo zabranjenih dijela za koja ćemo biti pitani budemo li ih činili. Odnosno njima ne trebamo se približavati. A kamo li ih činiti? za jedna Allah subhanahu wa ta'ala mnogo nagrađuje, budemo li ih činili i čini nas svojim pokornim robovima, za druga Allah subhanahu wa ta'ala mnogo kažnjava, obećava kaznu i zbog toga ako počinimo ono što je on strogo zabranio, bivamo njegovi nepokorni robovi. Zatim vidimo Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji postavlja granice. I on je postavio granicu između dozvoljenog i zabranjenog. Kao što kod ljudi na Dunjaluku postoje granice između njihovih posjeda, isto tako postoje granice i kod Allahovi subhanahu tala naredbi, kod Allahovi zabrana, postoje granice za određena dijela, ako uradiš toliko ti pripada grijehe, ako uradiš toliko te također sleduje. I vidimo dakle da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da činimo farzove. Traži od nas da se čuvamo onoga što je on zabranio i za što je propisao kaznu. Da se toga čuvamo, da ne prelazimo. Poslanik Alihi Salatu sam u ovom hadisu nije nas samo obavijestio da postoje farzovi i ništa, postoje harami i svako sebi ne, već postoje farzovi i nemojte da ih zapostavljate. Fela tu da uha. Nemojte ih zapostavljati, ostavljati ih. Ne, već ih izvršavajte, to se džaba ne zove farz. Stroga, obligatna dužnost svakog pojedinca, muslimana i muslimanke, punoljetnih i umno sposobnih. Činite to. Nemojte zapostavljati. Također, ono što je zabranio, tome se ne približavajte, felatan tehikuha, nemojte narušavati to. Kako se narušava? Ako budeš to činio. Ako budeš činio taj haram, to što je zabranjeno, tako ćeš i narušiti svetost Allahove zabrane. Allah zabranio, ko si ti čovjek? Ko si ti da to narušavaš? Zatim, Hadis govori o Allahove subhanahu wa ta'ala milosti prema nama. Govori o Allahove prešutnosti određenih dijela, određenih radnji. To je Allah prešutio nama iz svoje milosti. Ne iz zaborava. Allah subhanahu wa ta'ala je mogao i ta dijela i te radnje da o njima kaže, da nas obavijesti, eh, to je dozvoljeno, to je zabranjeno ili to je bliže dozvoljenom, to je bliže zabranjeno ili slično. Ne, ono što Allah od nas posebno traži jesu farzovi da to činimo i ono što Allah traži od nas da se toga čuvamo, da se toga klonemo jesu harami. Za jedno će se sigurno biti nagrađivano, a za drugo sigurno ili vrlo, vrlo vjerovatno može se biti kažnjeno. A ono što je između toga je, ako Bog da Allahova milost. I Allah subhanahu wa ta'ala je prešutio. Nije pojasnio propis. I nemojmo ni tragati o tome. Ako nije došlo u kitabu, Kur'anu, nije došlo u sunnetu poslanika alihi salatu wasalam, vjerodostojnom, propisu nečemu, misli se ovdje da neko pogrešno ne shvati, propis o dunjalučkim stvarima. Ne misli se propis o vjeri. O vjerskim propisima ovdje se ne misli. Ne misli se o ibadetu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ibadet je pojasnio. I također šta je zabranjeno, šta nije ibadet, Allah subhanahu wa ta'ala je također pojasnio i to zabranio. Niko nema pravo da čini od sebe Pa se ovdje kaže Allah je prešutio iz milosti prema vama mnoge dunjalučke stvari. Dakle, radite ih. To vam nije zabranjeno. I osnova u dunjalučkim stvarima jeste da je to dozvoljeno osim ako dođe dokaz za nešto da je zabranjeno. Dok osnova po pitanju vjere, po pitanju ibadeta jeste zabrana, niko od sebe ne smije bilo šta raditi od ibadeta osim ako dođe dokaz da je nešto ibade da to treba činiti. Dakle, ne možemo mi od sebe propisivati pa klanjati namaz od pet rekata ili klanjati namaz od nek na neki drugi način slično, ne. Klanjamo namaz kako? Onako kako o tome govori dokaz. Dočim jesti ovu hranu, jesti onu hranu, na ovakav način trgovati i slično u osnovi je dozvoljeno sve dok ne dođe dokaz da je to da je to zabranjeno. Pa nam dakle ovaj hadis govori o Allahovoj milosti. I u osnovi čak, dakle i ono što nam je Allah naredio i traži od nas da to činimo, i ono što nam je Allah zabranio i traži od nas da se toga ostavimo, to je opet iz Allahove milosti prema nama. Jer ono što nam je Allah naredio u tome kori za nas sigurno Allahu ništa ne treba, nama treba. Ono što je Allah zabranio, u tome je kori za nas. Rekao nam da se tome ne primičimo, u tome je kori za nas. Alkohol je Allah zabranio, zar ima koristi u alkoholu? Ima trgovcima možda, ali onome koji pije ne. I dobro znaju porodice takvi. Blud, kocka i ostalo. Allah je to sve zabranio zbog koristi ljudima. U tome nema koristi osim za prodane duše. Oni koji se bogate na tuđoj nevolji. A da čovjek lično ima korist od toga koji konzumira, ne. Allah je to zabranio. Korist se vraća nama. Pa je sve to, dakle, i ono što je Allah naredio, i ono što je Allah zabranio, i ono što je Allah prešutio, u tome je Allahova milost za nas, u tome je korist, korist za nas. Zatim kaže poslanik alihi salatu u samom ovom hadisu, gajre nisjan, ne iz zaborava. To vam je prešutio iz svoje milosti, a ne iz zaborava. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji ne zaboravlja. Allah ima sveobuhvatno znanje, on ne zaboravlja. I ovdje Allahu subhanahu wa ta'ala se negira manjkavost zaborava i na takav način se Allahu dželjavala negira svaka manjkavost. Jer je Allah savršen i jedino Allah, niko drugi. Allah je savršen i njemu negiramo svaku manjkavost. Vidimo dakle iz ovog hadisa njegovu važnost. Iz ovog hadisa upoznajemo se sa fardovima, upoznajemo se sa haramima, upoznajemo se da je Allah taj koji propisuje i zabranjuje, da je Allah taj koji određuje, određuje granice, određuje mjeru, da je Allah milostiv prema nama i također vidimo iz ovoga hadisa kako na koji način trebamo poznavati i upoznavati Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju njegovih svojstava, njegovih imena. Onako kako se Allah opisao ili kako ga je opisao Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam i mi ga na takav način opisujemo. Ono što nije došlo o njemu, o čemu Allah subhanahu wa ta'ala nije govorio u svojoj knjizi Kur'an Kerimu, niti poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostrojem hadisu, mi se sustežemo od takvog govora. Glavna poruka ovoga hadisa jeste da radimo ono što je Allah naredio, da se ostavimo onoga što je Allah zabranio, ono o čemu Allah subhanahu wa ta'ala nije donio sud, nije donio svoj propis, to nam je dozvoljeno mimo ibadeta, dakle dozvoljeno u dunjalku i oko toga se ne raspitujemo. Ako pouzdano znamo da nije došao nikakav propis u Kur'anu ili sunnetu o tome, onda radimo i nemojmo se mnogo raspitivati o tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri i da budemo od onih koji će ljubomorno čuvati, praktikovati svoju vjeru, raditi ono što im je Allah strogo naredio i ostavljati se onoga što im je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio, vjerovati u Allahovu milost, je Allahovo savršenstvo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahuma la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.